วันนี้ก็วันที่สองหรือวันที่สามที่สองนะเราจะมีกิจกรรมวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสำหรับกิจกรรมเพื่อปลุกเราความเข้าใจ คิดว่าสามวันพอ เพื่อสร้างความเข้าใจแล้ววันที่สี่ห้าหกเจ็ด ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆทั้งนี้เพื่อที่ เราจะได้ทั้งส่วนทฤษฎีเนี่ยสามวัน ส่วนภาคปฏิบัติสี่วันรวมเป็นเจ็ดวัน เพราะฉะนั้นช่วงวันหนึ่งสองสามเนี่ย ก็คือข้อมูลทุกอย่างจะถูก เรียบเรียงออกมาให้เราเข้าใจให้หมด อย่างสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะก็สังเกตหลายคนที่ปฏิบัติไปแล้วก็มีการ สับสนระหว่างสมถะวิปัสนาที่ก็คอยแก้ไขหลายจุดนะดังนั้นก็จึงอยากจะนำมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งที่แก้ไขไปจนเช้ามีอะไรบ้างเต่าเท่าที่จำได้นะ uh, today the second day uh, because we try to uh, present you about the theory or knowledge for three days we call ปริยัติ uh, appropriate uh, learning or study or uh, from uh, information for three days. After that, you will practice by yourself for four days. We show you the theory or information about the insight meditation as a movement meditation only three days. After three days, after that, you will practice by yourself. Now, we separate two paths. Uh, for information about insight meditation, movement, in, movement meditation, for three day, four day, you try to observe such a technique by yourself. But we have the our monk only counselor. When you practice, you have any question, have any problem, come to ask the question with the monk. Okay. ดังนั้นในจุดที่ช่วงเช้านะเริ่มต้นที่คุณโรเบิร์ตโรเบิร์ตเวลาแกเดิน จงกรมเนี่ยแกจะเดินรอบไปเลยนะเราไปที่คือไม่มีดิเรกชันที่แน่นอนอเราจะต้องเดินจงกรมเนี่ยเส้นเส้นเดียวโดยวิธีการของพ่อเทียนนะประมาณสิบหรือสิบห้าเก้าเราไม่ได้เดินไปทั่วเหมือนวิธีการอื่นนะเราจะ the same way but the same direction but 10 to 15 step only that's the, the uh, movement meditation technique how to take walking meditation but walk like this okay นั้นเวลาเราเดินเราจะไม่เดินแต่ว่ามีกรณีพิเศษ เช่นอาตมาใน้คุณคุณคุณแพรคุณแพรวันเดินก็ง่วง นั่งก็ง่วง แล้วจะทำไงเอามาว่า walking around let her go around forward for so the drowsiness When you practice it, douse it very, very strong. So when you cannot, so douse it by walking only one way or a direct way, or the 10 step or 15 step, you can walk around until you awake. When you awake, okay, go to the same place. ดังนั้นที่แก้ไปตอนเช้าก็คือคุณโรเบิร์ตนะ พยายามก็กลับมาเดิน แต่ว่าคุณโรเบิร์ตค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ที่เป็นสมถามากเธอจะเดินช้าๆการเคลื่อนไหวช้าๆเพราะนั้นคาแรคเตอร์ of inside meditation really uh, smooth calm and quiet and like a slow motion the character of t h a n k f u meditation but here we observe inside meditation form we do everything by nature by simplicity uh, nature. That's a really important point. and whether we walk, also walk step by step. No need to slow down. ยกส้นหนอเดินหนอลงหนอแตะหนอเหยียบหนอไม่ใช่อย่างนั้น lifting stepping running letting down and touching. We don't follow such a step, but we walk in the common way, natural way, but we know it, be aware of that by nature. Uh, sometimes we uh, be, be aware of that, sometimes not uh, aware, unaware of that. Step by step, by nature, by a uh, simple way. Now, that is character of insight meditation as movement meditation. Okay, แล้วก็จุดที่สองมาคุณคุณแพรนะคุณแพรก็ก็เดินนาราก็บอกให้เดินแก้ ก็หลังจากจบแก้ง่วงได้เธอก็กลับมาเดินเหมือนเดิมนะแล้วก็การสร้างจังหวะนะการสร้างจังหวะเนี่ยรู้สึกว่าเวลาสร้างเนี่ยคืออย่าอย่าอย่าช้าแบบนี้ อันนี้เป็นการสะกดจิตเขาเรียก hypnosis hypnosis try to hypnosis by self it's not real but you can practice by uh, nature like uh, you go to work something uh, you move it as uh, you are working it's not it's not common thing yeah you try to work everything like a uh, uh, daily life you can push this practice in your daily life but the real practice and your daily life must uh, l e s s o n e each other must uh, accommodate each others okay ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติโดยเป็นวิถีของธรรมชาติ เราจะไม่สะกดจิต และเราจะไม่ทำอะไรที่ผิดไปจากปกติ นะดังนั้นวิธีการสร้างจังหวะ แต่ให้ครบ14จุด บางคนบอกว่า เอ๊ะมันถ้าไม่ครบสิบสี่จุดนี้ได้ไหมหลวงพ่อมันจะช้า แต่ความจริงมันมิสไปบ้างก็ไม่เป็นไร นะ เช่นหนึ่งไม่ต้องนับก็ได้ให้รู้สึกว่ายก ให้รู้สึกเป็นจุดนัวนเองจุดทัช แล้วก็จุดเคลื่อน จุด start and start and stop start and stop start and stop คือไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อันนี้ the way of concentrate meditation the way of silent meditation, the way of thankful meditation. But here we observe the way of insight meditation. You, you try to to uh, to divide two way, the way of concerted, But here we try to the way of insight meditation as a Lopatian technique. So we try to move it by nature and common. body. Sometimes fast, sometimes slow. Depends on the inner feeling. When the inner feeling calm and quiet and peace, no need to, but you can หยุดให้ชัด แล้วก็ ขึ้นให้ชัด แล้วก็หยุดให้ชัด แต่บางคนก็ บางอย่างก็มิดไปอย่างเงี้ยซึ่ง บางอย่างมันมันมิดไป มันไม่ complete เพราะนั้น ที่ถูกต้อง ตัวนี้มีผลที่สำคัญมาก หยุดให้นิ่ง แล้วเคลื่อนก็ให้เป็นทิศทางที่แน่นอน ก็หยุด หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าอย่างนี้ มันไม่ใช่ ไม่ใช่นี้ แต่มัน แบบนี้แต่ถ้ามันเป็นไงสเตรทใช่ไหมเครียดแต่ถ้าหากเป็นจังหวะเนี่ยมันจุดสัมผัสแต่ละครั้งมันก็ uh, when we practice like this we try to uh, develop the experience of the movement meditation but our mind will learn such a bodily experience first But our purpose need to release uh, unawareness. The unawareness create the desire. Desire created attachment. Attachment created the negative action. So how can we sow such a habit without the unaware? We try to be aware, become deposits aware of that. point by point like a chain like a chain but if you try to do like this และเหมือนกับเหล็กเส้นรู้จักเหล็กเส้นไหมเหล็กเส้นที่ยาว แต่ถ้าหากว่ามันเป็นเชนหรือเป็นโซ่เนี่ยมันจะคล้องกันมันมันจะ flexible นะคล้องคล้องคล้องคล้องกันไปแต่ถ้าเหล็กเส้นถ้ามันมันมันตรงอย่างนี้นะ ื่อเลยใช่ไหมสมมติตรงนี้เป็นเหล็กเส้นหนึ่ง ระหว่างเหล็กเส้นนี้เอาไปผูก ช้างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ เพราะมันทื่อแต่ถ้าหากว่าเป็นโซ่ เป็นเชนแบบนี้เอาไปมัดช้างได้เพราะมัน flexible เพราะนั้นการปฏิบัติมันให้ relax mindfully relaxingly gently softly freely and comfortably that's the point of the practice if you feel straight you feel or place yourself with your tense tense is not correct so like อันนี้คือการสร้างจังหวะนะที่การเดินจงกรมก็เหมือนกัน พยายามเดินอย่างที่กล่าวมาแล้วคือเดินเป็นทิศทาง นอกจากนั้นเวลานั่ง พยายามอย่าหลับตา open your eye yeah because when you do some work you you cannot close your eye. You open eye. But meditation is a try to open eye. When you close eye, our oh, mind create many imagination, create the illusion, illusion picture come up in our mind. Like just like a little sudden dream. When you close your eye, you have sudden dream. Uh, the mind create subtle, really subtle, a little bit the picture, mental picture, uh, the dream come up in your mind. When you try to open your eyesight contact with the true picture, true vision, that you get the true wisdom. Every six sense organ can create true, can create delusion and create wisdom at the same time. When you contact with the true picture, a true mind, you can get the real wisdom. But you touch every six sense again by uh, close eye, close ear, and close your mind. Such a picture become fake wisdom or dream, daydream. That's the important point. So in the insight meditation technique need to do the common way, natural way, and simple way. Don't hypnosis. Don't p r a y yourself, but open mind, open eye, open action, and keep the observation. Keep continuity of observation. You are bodily feeling, you are feeling, you r action. ดังนั้นในจุดนี้จึงเป็นจุดที่สำคัญเวลาเราปฏิบัติ ให้พยายามรับรู้ทั้งหมดอะทั้งทั้งหมดนี้แล้วตัวนี้มันจะไปสร้างเขาเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อม และความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้ มันจะไปสร้าง insight wisdom มันจะสร้างปัญญายาณ เพราะตัวปัญญายาณตรงข้ามกับสัญชาตญาณแต่ละเวลาเราเรา the slave of instinct power the slave of habitual energy แต่ว่าเรามาสร้าง ตัวปัญญายาณโดยการรู้สึกตัวทั่วพร้อม และรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้ก็จะไปสร้างตัวปัญญาไอ้ตัวปัญญานี้จะไปรู้เท่าทันความคิดอีกทีหนึ่งเวลาความคิดเกิดขึ้นปั๊บตัวที่ไปรู้เท่าทันความคิดตัวนั้นเขาเรียกว่า วิปัสนาญาณแต่เบื้องต้นนี้เราเรียกว่าสติสติทันความคิดสติจับความคิด แต่สติตัวนั้นมันได้พัฒนาเป็นสัพเพัญญะพัฒนาเป็นสมาธิพัฒนาเป็นวิปัสนาญาณมันถึงไปจับความคิด แต่ถ้าหากว่าสติไม่พัฒนาจนกระทั่งเป็นวิปัสนาญาณแล้ว มันจะไปไม่ทันความคิด เพราะความถี่มันต่ำเกินไป เราจะต้องพัฒนาความถี่ของสติให้เป็นปัญญาญาณ สูงเท่ากับความถี่ของจิต เมื่อจิตไปที่ไหนนั้นตัวสติที่พัฒนาเป็นปัญญาญาณ แล้วมันจะไปนำเอาจิตกลับมา ทันที สังเกตไหมเมื่อก่อนเวลามันคิดไปเราก็ไม่รู้จนกว่ามันจะ หายไปแต่เดี๋ยวเราคิดไปเรารู้ทันทีปั๊บเอามันคิดไป ดึงกลับมาอยู่ที่ตัว ปัญญาญาณเราเริ่มเกิดแล้ว ปัญญาญาณน้อยๆเริ่มเกิดแล้ว เราเริ่มจับความคิดกลับมา ได้เรื่อยๆ จากความคิดที่ deep thought sudden thought and middle thought come back the present moment again and again นะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีการนี้เป็นวิธีธรรมชาติแล้วก็ง่าย เพราะนั้นเราผ่านแค่สองวันทุกคนได้ อารมณ์สมาธิแล้วแต่ประมาณสักสองหรือสามคนที่ยังยังไม่ได้ แต่วันพรุ่งนี้คิดว่าคงจะได้ทุกคน แต่วันนี้เหลืออีกประมาณสามคนที่ยังไม่ได้อารมณ์สติสมาธิเลยนะหรือได้บ้างแต่นิดหน่อยยังไม่มาก แต่วันแต่เย็นวันนี้ก็เรียกเข้าไปแก้ไข เพราะว่าสังเกตดูแล้วว่า เขาสร้างจังหวะไม่ชัดเลยยกมาเนี่ย มาตรงนี้แทนที่จะรูปขึ้นเนี่ย แต่พอมาตรงนี้ยกขึ้นเลยเนี่ย อันนี้ไม่ถูกขอให้มันทัช touch your heart touch your body นะให้สัมผัสทุกจุด เมื่อกายกับใจสัมผัสกันได้จุดต่อเนื่องแล้ว ตรงนั้นมันก็จะสร้างตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้ามาเอง เรียกว่า self awareness โอเค now maybe you confuse a little bit confuse Lamenda excuse me uh, when you try to develop the energy of mindfulness like this, energy of mindfulness will generate the self awareness. Self awareness is generate of concentration. Concentration generate inside wisdom we call vipassana yana. Step by step. When the thought comes up, you you know or now I am thinking. When you think of somewhere, now I know uh, my thinking or think of someone over there in your house, in your country, and you know, oh, now I, am thinking. And then you'll be aware of that such a thinking disappear, just a comeback, like a it come back. But such a thinking it disappear because of the self awareness and insight wisdom. But you be aware of that, it come back. When any thought comes up, you be aware of that such a thought disappear immediately, and you come back to stay in the sawanet or present moment again and again. So you need to keep the continuity of the movement like this. Such a movement, bodily movement, will keep, create the inside wisdom by nature. We don't know exactly about the process of working of uh, wisdom, but you just uh, you have right to practice you have the duty to practice only. Repet- keep the repetition of the practice. The process of the uh, abstract thing will be processed by the themselves. We don't have any duty to bother it, but let the, the process of nature work by the themselves. Understand? Clam? Okay. ดังนั้น เราจะเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายปารบที่ต้นเหตุ แล้วก็ต่อมาวิธีการเปลี่ยนท่านะเพราะว่าบางคนแช่อยู่ในแช่อยู่ในอิริบทเดิมนานเกินไป เมื่อคุณแช่อยู่ในบทนานเกินไป มันหนัก มันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆมันฟิลท้ายนะดังนั้นการเปลี่ยนบ่อยไม่มีปัญหาแต่ การที่จะเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ย เราจะทำให้รู้สึกทุกขณะ เช่นในขณะนี้เวลาเันรู้สึกว่าหนัก เรารู้สึกว่าหนัก ทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้ความหนักมันหายไปได้ยังไง ถ้าเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ย มันหายไปทันที เราไม่เห็นกระบวนการการหายของมันใช่ไหมเพราะนั้นพอยของวิปัสสนาก็คือรู้ถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของความจริงในตัวเรา ความรู้สึกหนัก รู้สึกปวด รู้สึกขัดข้องเนี่ย เป็นความจริงไหมเป็นความจริงในฝ่ายที่เป็น นกาทีแต่มันก็เป็นความจริงชนิดหนึ่งใช่ไหม แต่ความจริงชนิดนี้ก่อนที่มันจะจากตัวเราไปเนี่ยอย่างไร เราต้องเห็นขบวนการที่มันจากไป เช่น เอาละเรานั่งสมมติเรานั่งท่านี้หนัก การที่จะให้ตัวรู้สึกหนักหรือรู้สึกเฮฟวี่รู้สึกเพนฟูลตัวนี้ให้มันดับไปทำไง เราก็เริ่มขยับ ในขณะที่เราขยับเนี่ยเราสังเกตว่าความหนักหน่วงตัวนั้นมันหายไปอย่างไร เริ่มหายไป แล้วก็พอเปลี่ยนไปท่าใหม่ ความหนักของธาตุเก่าเป็นไงยังอยู่ไหมหมดไป แล้วก็ความหนักของธาตุใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น อีก เราก็สังเกตมันเพิ่มความหนักสปีดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ไม่สามารถจะทนได้ เราก็สังเกตอีกทีแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ อย่างนี้ อันนี้คือเราเปลี่ยนจากสัญชาตญาณให้เป็นสติ เปลี่ยนจากสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณ แต่ถ้าหากว่าเราทั่วไปที่เราไม่ได้ฝึกไปในเวลาปวดขึ้นมาปั๊บเลยก็หายเหมือนกัน แต่ถามว่าเราได้รู้ขบวนการการหายไปของมันไหมไม่รู้เราไม่ได้สติปัญญาจากมันนะเราไม่ได้สติปัญญาจากมันเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดสำคัญ uh, when we sit the same position for long periods you feel heavy feel hurt feel painful. But how to delete such a negative feeling, you need to know step by step. That's a way of mindful changing, mindful adjusting your position. That we create the observation. But when you are untrained, untraining, or some untraining people, they don't know how to, to look at, how to observe it. They change the position without mindfulness because we change with the habit, a habit and energy. So the process of insight meditation, we need to observe step by step of arising, sitting, and pass away rising, sitting, and p a s s w a y We can see rising, sitting, and p a s s w a y all the time. That is the character of insight meditation. Understand? Okay. ดังนั้นเมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่น การกิน การดื่ม การทำครัว การซักผ้า การทำสวน การเล่นกีฬา ไม่ได้ต่างไปจากการยกมือสร้างจังหวะ ไม่ได้ต่างไปจากเดินจงกรมถ้าเราเดินตัวสติ เขาเรียก mindful action mindful walking mindful drinking mindful watching mindful walk cooking ปฏิบัติได้ทุกขณะเลย ดังนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติขณะนี้กับชีวิตในความเป็นจริงให้ accommodate each other คือให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน ให้สอดคล้องกัน แล้วเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ชัดเมื่อเราไปทำงาน มันก็จะเป็นกรรมฐานไปตลอดเลย เราจะไม่ได้คิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้ปฏิบัติอีกนะแต่ความจริงถ้าเราทำนี้มันได้ปฏิบัติแล้วแต่ละเวลา แม้แต่เราสอนหนังสือแม้แต่เราทำกิจกรรม แม้แต่เราเดินไปตึกนั้นตึกนี้ เพียงแต่เราใช้อะไร mindful walking โอเค mindful working แล้วมันก็จะงานก็จะไม่มีปัญหา เพราะเราไม่ได้ส่งจิตออกนอก จิตนั้นอยู่กับกายกับใจ เราเรียกว่าอยู่กับรูปกับนามเข้าใจไหมอ่าดังนั้นอันนี้จึงเจาะตรงประเด็นลงไปตรงนี้ เราไม่มีเวลาที่จะพูดถึงเรื่องอื่นแล้ว เราจะจี้ลงไปที่ทำความเข้าใจปฏิบัตินะที่เราแก้ไปจุดวันนี้ แล้วต่อมาจุดของใครบางคนนะที่จำไม่ได้เอาคุณลาเมด้าก็แล้วกัน คุณลาเมด้าเดิน นั่งในกลางแดด การที่นั่งแช่ในกลางแดดนานๆนั้นความร้อนเพิ่มขึ้น เราจะรู้สึก ตอนแรกรู้สึกอุ่นนะนานเข้านานเข้าก็รู้สึกเป็นไงร้อนร้อนขึ้นทุกเวทนาเกิด และความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นทุกขเวทนา แล้วมันจะรบกวนจิตของเรา เมื่อจิตของเราถูกรบกวนด้วยทุกขเวทนา เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเกินไป จิตของเราก็จะเกิดการสั่นไหวกระเพื่อมจิตเกิดการกระเพื่อมเมื่อจิตเกิดการกระเพื่อมมันก็ไม่สเตเบิลใช่ไหมมันก็เชคอะเชคกิ้ง ดังนั้นในจุดนี้เราจึงไม่จำเป็นจะต้องทรมานตัวเองโดยไม่จำเป็น เพราะว่าเราต้องการเวทนาเบาบาง ในวิปัสสนาต้องการเวทนาเบาบาง แต่ในบางสายบอกว่าคุณทนเอาไว้ จนกระทั่งว่ามันหายไปเอง อันนั้น the way of tranquil meditation วิถีของสมถะ ไม่ใช่วิถีของวิปัสนา วิธีวิถีวิปัสนาคือใช้เวทนาเบาบาง การปฏิบัติวิปัสสนาได้ผลเร็วที่สุดมี five condition หนึ่ง sincerity second efforts the third right feeling เวทนาเบาบางโอเค the fourth เขาเรียกว่าซื่อตรงอ่ะใช่ว่ะ honest honestly and last one มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ภาษาอังกฤษก็เลย perfect mindfulness or perfect uh, self awareness ห้าเงื่อนไขเนี่ยหนึ่งมีความจริงใจสองมีความพยายามต่อเนื่องสามมีเวทนาระวังสี่ซี่ตรงไม่คดข้อไม่มีเล่เหลี่ยม ไม่มีมายาสาไถตัวนี้สำคัญนะห้ามีสติสัมยาปกติ จต่เป็นคนจิตบกพร่องวิกลจริตจิตพิบวิปริตอันนี้มาเจริญสติไม่ได้ ต้องมีสติสัมยาสมบูรณ์เหมือนคนปกติธรรมดา ถ้าคนไหนมีคุณสมบัติห้าอย่างนี้ คนนั้นสามารถปฏิบัติรู้ได้ไวภายในสามวันห้าวันเท่านั้นเอง เราจะต้องไปเช็คไฟล์เขาดีจะโอเค when you practice or you observe inside meditation can get really advanced really fast advanced really fast because of you have to get five qualities of the mind. The five qualities. First, you have the sincerity or the faith, strong faith, strong belief or sincerity. Second, your effort or your effort, continuity of the efforts. Okay, or ความพยายามที่นี่ใช้คำไหนดี effort แล้วเราใช้คำอื่นได้ไหมใช้ความพยายาม นอกจาก effort แล้วมีคำไหนไหมฮะ อะไรนะ perseverant perseverant มีความวิริยะอุตสาหะยังไม่ตรงนะวิริยะอุตสาหะด้ียความทรแล้วก็อันที่สามก็คือเวทนาเบาบาง คือไม่เจ็บไม่ปวด ไม่ทรมาน ไม่เฮิร์ตไม่เวทนาไม่หนักเกินไปเขาเรียกเวทนาเบาบาง อันที่สี่ก็คือที่นี่แหละคือความซื่อตรง ความสิดตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีมายาไม่มีอุบายเยอะเกินไปที่จะนั่นเพราะฉะนั้นถ้าหากทั้งสี่ั้งห้าประการนี้เราก็จะทำให้การปฏิบัติง่ายขึ้นนะ Uh, so when we observe the insight meditation as a movement meditation form, we can get advanced under five condition, uh, five uh, mental qualities วิเคราะห์อินซีห้าหรือพละห้านะตอนนั้นเองก็จึงอยากจะให้พิสูจน์ให้ศึกษา ไม่จำเป็นต้องเชื่อนะ ให้ศึกษาพิสูจน์ว่ายกมือระหว่างยกมือแล้วกับไม่ยกมือต่างกันอย่างไรพิสูจน์ไปตามลำดับ ระหว่างยกมือกับไม่ยกมือ ต่างกันอย่างไร ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง หลวงพ่อบอกอธิบายอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อ แต่คุณลองยกมือด้วย เวลาคุณนั่งไปนานๆ หลวงพ่อบอกมันหนัก มันเหนื่อยมันปวดมันเมื่อย มันจริงไหมบางคนอาจจะไม่จริงบางคนอาจจะทนได้ แต่ส่วนใหญ่จริงใช่ไหม นั่งไปนานๆแล้วเมื่อยเพลีย เบื่อเซ็งง่วง ฟุ้งซ่านสงสัย เดี๋ยวนี้มีทุกคนใช่ไหมเขาเรียกว่านิวรณ์นะ อันนี้คือการ นำเสนอในช่วงแรก 30 minutes I present you now the next answer and question and answer any question please now เชิญเลย คนไหนมีคำถามโอเค ถ้ายังไม่มีคำถาม I would like to continue I would like to summarize for Lamenda Graham and Robert you need to have uh, pay more attention to listen now uh, when you try to uh, follow this step of insight meditation you try to keep the continuity of the hand movement because repetition of the hand movement that is forward. Like uh, you cut up the tree, you need to pull up, pull down and the เรื่อยเขาว่าไงชอชอ shaw cutting the shaw you pull up the ชอ like it yeah s h เรื่อยชอใช่ไหม uh, s h a until such a big tree fall down if you stop for somewhere, stop the uh, up and down the shore. You cannot cut off the tree. The same way you move like this, you need to cut off the chain of defilement, the chain of unawareness, the chain of attachment, the chain of desire. You try to move like this, like uh, you have the sharp knife, cut the wood. You need to cut the wood divide two has? Maybe you your wood or your big tree really big. You need to cut again, again. You move the saw like it. Have you seen it before? When the local people they cut off the uh, the tree, the big tree, they must move like it. Keep the long repetition like it. One hour, two hour, three hour. They can cut such a big tree. The same, you are chain of suffering, your chain of desire, your chain of ignorance, your chain of the greedy, devotion, like a big tree, you need to cut off it every day, every day, every until you cut off the chain of the suffering. Now, but why we cut cut? We need to develop the energy of mindfulness because energy of mindfulness can create the energy of wisdom or insight wisdom. Insight wisdom can delete your thought moment, negative thought. When we cut off the negative, positive thoughts will come. And skillful mind will come. So how you know this is a negative thought or an uh, positive thought? Any thought come up without mindfulness, we call negative thought. And the thought come in with mindfulness we call positive thought. Okay? So if we try to do like this, you can accumulate the mindfulness and wisdom again and again. When you need to use the thought, the mindfulness will come, wisdom will come. Your thoughtfulness become wisdom. If you think with unawareness, your thinking become thoughtfulness, <coughs> become defilement, become greedy, <coughs> become desire automatically. That the way of nature. So we need to develop the recognition of the hand movement like it again and again. Uh, forward for develop the physical experience for movement. <coughs> Excuse me because uh, allergy is my uh, condition. So when you practice like it again and again, you will know by yourself. Like uh, you plant the seed on the ground. Uh, like uh, Ajahn Kumkit talked the early morning. Like uh, you drop up the water, drop by drop. If you need more water, you need to drop it more and more. From one glass to one thing to one lake Yeah, big and big. You have more enough the water to use it. Use for washes. If you have the uh, what a little bit water, it's not more enough to uh, supply your house, supply your home. นะดังนั้นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่อาจารย์คงกิจพูดตรงเช้าว่า ถ้าหากว่าเราต้องการน้ำเยอะๆ เราก็ต้องหยุดบ่อยๆ ถ้าเราต้องการความรู้สึกตัวเยอะๆ ก็ต้องกำหนดรู้บ่อยๆ การกำหนดรู้แต่ละครั้งนั้นหมายถึงน้ำหยดหนึ่ง หยดหนึ่ง หยดหนึ่งหยดหนึ่ง หรือน้ำฝนเม็ดหนึ่ง มันก็จะเต็มอุก เต็มแอ่ง เต็มแทงเต็มถังเต็มเล็ก แล้วก็เต็มแม่น้ำ เราจะใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด ความรู้เราก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าเรากำหนดรู้ลงไปแต่ละหยด แต่ละหยดแต่ละหยดทั้งการรู้ทุกครั้งที่จะทำอะไรรู้ทำอันนี้รู้ทำอันนั้นรู้ ความรู้ก็จะเกิดเป็นหยดเป็นหยดประโยชน์ขึ้นมา มันก็จะกลายเป็นแม่น้ำขึ้นมา แล้วก็จะใช้สอยความรู้นี้ไม่หมด ความจำคุณก็จะดีขึ้น เมื่อก่อนภาษาอังกฤษนี่หลวงพ่อไม่ได้เรียนนะไปอยู่อเมริกานี่หกเดือน ตอนนั้นพูดไม่ได้เพราะไปอยู่หกเดือนในสถานการณ์บังคับ พูดไปพูดมา มันเป็นไปเองทีเนี้ย มันเป็นไปเอง แล้วแล้วก็เรียนจากการพูด เราจะเห็นว่าความจำเราจะดีขึ้น แล้วก็หัวเราจะไวขึ้น มันจะช้าขึ้นเอง เพราะอะไรเพราะใจเราสะอาด ใจเราไม่พอลูชด้วยด้วยด้วยนิเกติต้อต่าง ๆ ใจของเราไม่เปิดเปื้อนด้วยไอความคิดที่เป็นอกุศลต่างๆใจแล้วก็ผ่องใสใช่ไหมเพราะใจเราผ่องใสเราผ่านมองดูใจอยากจะรู้อะไร มองผ่านดูใจ ใจใสใจโอเลย เราอยากจะรู้อะไรอ่ะ มันก็เป็นแก้วใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เรานึกอะไรไม่ออกเพราะใจของเราถูกปกคลุมและลบกวนด้วยอะไร ด้วยความคิด unnecessary thought come to blind at all the time so when we practice we clean up the unnecessary thought คือความคิดที่ไม่อนุญาตให้คิดอะความคิดที่ไม่จำเป็นเรียกว่าความคิด fertile นะ ignoble not uh, ignoble thinking ความคิดที่ไร้สาระ วันนึงเยอะเลยใช่ไหม เยอะเลย เพราะฉะนั้นเราจะอนุญาตที่เป็นความคิดที่มันมีสาระเกิดขึ้นได้อย่างไร เราเลือกได้ถ้าเราเจริญสติ แต่ถ้าเราไม่เจริญสติ เราสามารถจะเลือกความคิดได้ไหม ไม่มีสิทธิ์เพราะไม่มีเครื่องมือ เพราะฉะนั้นตัวรู้สึกตัวเราจึงสามารถเลือกคิดได้ เลือกไม่คิดก็ได้ เลือกหยุดคิดก็ได้ เลือกได้ทุกสถานการณ์ แต่ถ้าเราไม่เจริญสติจนเข้มแข็งเนี่ย เราสามารถจะเลือกการหยุดคิดได้ไหม เลือกการคิดในสิ่งที่ดีได้ไหมเลือกการที่จะคิดในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเลือกได้ไหม ไม่ได้เพราะไม่มีตัวเลือก ดังนั้นเราจะต้องสั่งสม ตัวรู้สึกตัวทีละนิดละนิดขยันทำไม่มีเหตุผลใดๆทั้งนั้น ไม่ต้องการเหตุผลใช่ไหมเวลาเราเอาเมล็ดพืช ลงดินแล้วรดน้ำทุกวัน แล้ว เมล็ดพืชมันงอกขึ้นมันต้องการเหตุผลไหมมันมีเหตุผลในการงอกไหม มันเป็นขบวนการของธรรมชาติ ความรู้อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อสะสมเยอะขึ้น เยอะขึ้นนั้น ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมปัญญาญาณต่างๆ มันเกิดขึ้น เป็นผลโดยธรรมชาติมันอยู่เหนือเหตุผล go beyond the cause and effect we don't need any any cause and effect l i s t e n a b l e l i s t e n a b l e we don't need the l i s t e n a b l e but beyond the lesson beyond the lesson we call enlightened นะอินไลดินดังนั้นเองการปฏิบัติแบบนี้ทุกคนรู้ได้ทุกคนตรัสรู้ได้ ทุกคนบรรลุได้ แต่ขอให้เข้าใจให้ถูก เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเข้าถึงธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่ข้อแม้มันคือ right view or right understanding โอเครา m ม n d r a this technique everybody can enlighten but how can we observe the right understanding or right view or right concept all the time. That is the condition. But nowadays we think with a wrong concept, wrong understanding, wrong view. Our thinking become negative. Uh, harm each other, abuse each other, beat each other, blame each other, gossip each other nowadays. We, we, we violate each other in the family, in the country, in the world because the negative thought. Why negative? Because of our mind blind with unnecessary thought, blind with negative thought all the time. We don't have way to clean up our mind. So when we observe vipassana, we try to study the way to clean up our mind from dirty mind to be cleaning mind, crystal mind. Very easy. ดังนั้นเองไม่รู้ว่าตัวนี้หลวงพ่อพูดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษบางครั้ง เออสับสับหลีกไม่ทันนะเพราะฉะนั้นค่อยเลือกฟังเอาก็เลิกกันสับหลีกไม่ทัน ดังนั้นเราจึงพยายามนะ อย่างเต็มใจ และอย่างพอใจ อย่าทำด้วยความไม่เต็มใจ แต่ถ้าทำไปแล้วมันเกิดขัดข้องสงสัยไม่เข้าใจจะไหนถาม ถามหลวงพ่อ ถามอาจารย์กงกิจถามอาจารย์ดวงศิลป์ได้เลย เราในที่นี้เป็นเคาน์เซเลอร์ ถ้าคุณปฏิบัติไปแล้วขัดข้องตรงไหน แต่ว่าทำไปโดยผิดพลาดแล้วไม่ถาม ตรงนี้ลำบากหน่อย หลวงพ่อต้องคอยสังเกตเอา เออตรงนั้นไม่ถูกตก็ต้องไป correct when you practice by yourself you try to collect collect yourself if you don't know how to collect it I will observe it and try to collect you again and again by the the way of the practice by the way of understanding by the way, an uh, observation. Uh, when we practice like this every day, we try to collect the energy of my faith more and more. Such a energy of mindfulness become uh, strongly, become high speed. We call insight wisdom. Insight wisdom only can catch up the thought moment, can clean up the thought moment, can delete the thought moment, and the thought moment comes up and they disappear. When be aware of that, such a thought disappear. Like uh, you throw away the charcoal on the water, such a charcoal will be quenched when we disappear by themselves. When you have a lot of self-awareness, the thought moment come to touch your mind, such a thought moment disappear by nature, like uh, you throw the charcoal or the water when disappear by nature, have no any cause and effect. Understand, r a m e n d a Have no any question now? อยากทราบอยากให้หลวงพ่ออธิบาย เรื่องรู้ตัวทั่วพร้อมครับ self awareness รู้ตัวทั่วพร้อมเรียกว่าสัมปชัญญะเธอลุกขึ้นขณะนี้ลุกขึ้น อะไรทำให้เธอลุกขึ้น ขณะลุกขึ้นเห็นฮะคำสั่งนะแล้วขณะลุกขึ้นความรู้สึกเมื่อกี้ที่ลุกขึ้นกับความรู้สึกคนนี้ต่างกันไหม ก่อนที่จะลุกขึ้นกับลุกขึ้นแล้วความรู้สึกต่างกันไหม ต่างกันตรงไหนต่างตรงที่พอลุกขึ้นนี่มันจะแบบโปร่งเบา สบาย แล้วความรู้สึกหนักหน่วงหายไปใช่ไหมอะไรเป็นตัวรู้จิตเป็นตัวรู้ ไม่ใช่นั่นแหละเขาเรียกความรู้สึกตัวพร้อมมันรู้ของมันเอง เรียกว่าสัมปชัญญะ เข้าใจไหมโดยสมัชยะเข้าไปรู้ว่าอะไรกำลังหายไปอะไรเกิดขึ้นใหม่ ตัวนั้นเรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มันรู้ของมันเอง เพราะทันทีที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมปั๊บมันจะกลายเป็นปัญญา แล้วปัญญาเข้าไปรู้ ไม่ใช่สมองรู้ ไม่ใช่จิตรู้ แต่ขึ้นคือตัวปัญญา เข้าใจไหมโอเค นั่งลง any question please มีอะไรสงสัยไหมต้องต้องเคลียร์กันนะ ภายในสามวันนี้แค่นั้นนะ พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันต่อไปไม่มีสิขถามแล้วนะวันที่สี่ห้าหกเจ็ดไม่มีแต่ภายในสามวันนี้เราจะเคลียร์เรื่องนี้ให้ให้จบ แล้วก็ปฏิบัติอย่างไม่สงสัยแล้วรับรองได้ว่าทุกคนได้อารมณ์สมาธิ แล้วก็ได้ตัวนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สบายตลอดชีวิต แต่ประการสำคัญถ้าไม่เข้าใจโอ้ หนูไม่มีเวลาปฏิบัติเลยถ้าเดี๋ยวไปทำงานในยุ่งจังไม่มีเวลาปฏิบัติเลย คุณจะไม่พูดอย่างนี้ถ้าคุณเข้าใจโอ้หนูปฏิบัติได้ตลอดเวลาเพราะหนูรู้สึกตัวตลอดเวลา เพียงแต่คุณใส่สติเข้าไปในการกระทำเท่านั้น มันก็เป็นกรรมฐานแล้ว เพราะฉะนั้นคุณจะมาคอมเพลนว่า หนูไม่ได้ปฏิบัติเลย ตั้งแต่ไปคอร์ดแล้วกลับมาบ้านยุ่งมากไม่ได้ปฏิบัติเลย คำพูดนี้ถูกไหม ถ้าคุณเข้าใจถูกคำพูดอย่างนี้ถูกไหม ไม่ถูก ตั้งแต่ฉันไปปฏิบัติคอร์ดนี้กลับมาแล้วฉันปฏิบัติได้ตลอดเวลา ไม่ว่าฉันจะซักผ้า ฉันจะอาบน้ำ ฉันจะเดิน ฉันจะเคลื่อนไหวอะไร เพียงแต่ใส่สติลงไป เป็น mindful action you can apply this experience in your daily life. You never are guilty again. I don't have more time to practice like a monk, like a you. I don't have more, no more time to practice. You don't complain like that. You can put the mindfulness in every action. We call mindful action, mindful working, mindful speech, mindful uh, stepping, mindful walking. You can do that everywhere Understand? You never complain again, oh, I don't have time, no more time to practice. I need to organize, I enjoy, attend retreats. You never think about that again. But you need to have sincerity. You need to have a conviction. Uh, we have con เขาเรียกว่าอะไร confidence okay นิสัทธา self confidence to practice You need to effort and self confidence and energy to practice. If you ถ้าหากศรัทธาเราอ่อนศรัทธาเราไม่เข้มแข็งนะ มันจะทิ้งไปเลย เพราะนั้นฐานสำคัญคือศรัทธา นั้นศรัทธาที่ตรงความหมายที่สุดเนี่ยเราจะใช้สับไหนคุณปริชาถึงจะตรงอ่าเฟสเฟสเนี่ยมันใช้ใน ในคริสในอิสลามหลวงพ่อไม่อยากจะใช้เฟสเนี่ยหลวงพ่ออยากใช้ confidence ใช้ ได้ไหมไม่ได้นะใช้เฟสเด้อใช้ real belief ได้ไหมอืมเฟสนี่ไม่อยากจะใช้เลยฮะอะไรนะ strong belief โอ้ strong belief เราใช้ true belief ได้ไหมถ้า strong belief like a negative a little bit negative ถ้า true belief or right belief or real belief It may be make sense, I think. Trust. Huh? Trust. Trust. Yeah, maybe better, better word. Trust. You trust yourself. You trust the, the, the, the technique. You trust the, the yourself. You are, uh, what is your really goal? What is your really target you need to go? What is your destina- destination you need to go? That you trust the way of the practice. I think a better way, the trust. Na? Uh, instead, you the faith or belief. I think it's not exactly makes sense. Okay. So if you push in the mindfulness in your action, in your practice every day, okay, I think you are life perfect. You can be happy for whole life, and you are working, and you can transmit or transfer your happiness to our children, to our young children. You blossom, you are smile all the time. If your mind is not calm, not quiet, not peace, you cannot sweet smile. You cannot be sweet smile. Your f a t e will be บูดเขาว่าไงหน้าบูดอะภาษาอังกฤษเราใช้ว่าไงหน้าบึ้งอะ unhappy fate อ่ะ unhappy f a t ก็ได้นะ ดังนั้นเองเราสั่งสมวิธีการเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองก่อน แล้วให้ความสุขของเรานะมันไหลล้นจากจิตใจของเราไปสู่เด็กเล็ก ๆ แล้วเด็กเล็ก ๆ ที่เข้ามาเรียน เขาก็จะมีความสุขที่ถ่ายทอดไปจากเรา แต่ถ้าเราไม่ observe หรือไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว เราก็ทำงานไปด้วยความทุกข์ความเศร้าหมองความ อึดอัดแล้วความวุ่นวายยุ่งเหยิง เด็กร้อยเป็นร้อยร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วจะขนาดไหน ถ้าเราไม่กลุ่มสถานการณ์ด้านจิตใจ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการทำใจให้ปกตินะ ยากมากเลยที่จะมีความสุขนะดังนั้นเองณวันนี้เรามีโอกาสในการที่จะมาสร้างวิธีทำใจให้สงบทำใจให้สบายอย่างไร แล้วสั่งสมประสบการณ์นี้ให้เยอะ แล้วเวลาคุณไปทำงาน คุณจะนึกถึงจุดนี้มากเลย แต่ถ้าหากว่ามันรู้สึกว่าเอาไม่ไหวจริง คุณก็ต้องหลบเข้าห้องปฏิบัติรีทรีตตัวเองที่บ้าน วันเสาร์อาทิตย์เวลาหยุดใช่ไหม คุณก็รีทรีตตัวเอง ปฏิบัติเจริญนั่งเจริญสติในบ้าน เดินจงกรมในบ้านแทนที่จะออกไปเที่ยวนอกบ้านแทนที่ไปนอนดูทีวี แทนที่จะไปอ่านหนังสืออะไรไล่สาระ มานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมที่บ้าน แล้วเพื่อสั่งสมกำลังที่จะไปสู้กับงานในวันต่อไป เพราะฉะนั้นคนเรามันติดทีวีใช่ไหมบ้านเราเนาะ ติดทีวีติดละครซึ่งมาเห็นด้วยกับคุณที่โรงเรียนใหม่ของเราเนี่ย ไม่อนุญาตให้เด็กดูทีวี ไม่อนุญาตให้ครูดูทีวีเลย เพราะคนติดหนึ่งเกมหนึ่งทีวี แล้วก็คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตติดกันงองแงมเลย จนกระทั่งว่าเราถูกบล็อก หัวเราถูกบล็อก ไม่มีวิสัยทัศน์อะไรไม่ไปกว้างกว่านั้น แล้วแต่เขาจะป้อนมาเท่านั้นเองเราก็ตกเป็นสเลฟ slave of the TV, slave of the internet, slave of the game, slave of รายการอ่านหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆซึ่งมันมันไร้สาระนะดังนั้นเองเราพยายามโอเค have an any no education now ไม่มีอะไรสงสัยนะโอเค I will do summary ว่าวันนี้ เราได้ทำความเข้าใจจุดนี้เคลียร์ชัดเจน แล้วก็เวลาเราจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดิน ใส่เข้าไปเลยเก็บเลย ไม่ต้องไม่ต้องรอแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนปฏิบัติได้เลย เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เป็นที่วิเศษมากวิเศษมาก เพราะฉะนั้นเอามาเสียดายทุกวินาทีที่ผ่านไปเป็นนาทีแห่งต้องความรู้สึกตัวชัด ๆ เลย ไม่อนุญาตให้ความคิดไร้สาระใดๆ เข้ามามาลอยนวลอยู่ในหัวเขาเราให้เสียเวลาเลย ทุกเวลาต้องเติมเต็มความรู้สึกตัวไว้เสมอ เพราะฉะนั้นตึงขอบคุณคนที่เข้ามาติดต่อที่เป็นใช้สถานที่แห่งนี้ เรามีแม่น้ำมีภูเขามีบรรยากาศมีความสงบเงียบพร้อมทุกอย่าง สัพยะพร้อมทุกอย่างนี่เขาเรียกกาลยานสัมปวังกตา ถ้ามาปฏิบัติเที่ยวนี้ถ้าคนไหนไม่ได้ผลออกไปถือว่า ข้อร้ายมากทีเดียวนะฮะข้อร้ายมากมากเลย คุณจะเลือกหาสถานที่แบบนี้ไม่ที่อื่นไม่ได้อีกแล้วนะ ตั้งแต่มาผ่านการดิทีตมาร้อยแห่งพันแห่ง ที่นี่วิเศษที่สุดเลย ดีกว่าทุกที่ เพราะมันพร้อมมาก ๆ เลย ถือว่าธรรมะจัดสรรให้เรามาจุดนี้ได้ ทุกคนมีบุญที่เข้ามาใช้จุดนี้ได้ เพราะฉะนั้นทุกนาทีที่ผ่านไป อย่าเป็นนาทีที่ ขาดความรู้สึกตัว อย่าเป็นนาทีที่เผลอคิด อย่าเป็นนาทีที่ฝันเฟื่องฟุ้ง แล้วก็สงสัย ให้เป็นนาทีที่รู้สึกตัวชัดๆตลอดเวลาแล้วคุณจะคุ้มภายในเจ็ดวันถึงไม่รู้อะไรเลย แต่คุณได้รู้จากตัวนี้ออกไป เพียงพอละเข้าใจไหมโอเคนะ thank you so much for listening patiently I would like to thank all of you to enjoy with our listening And here, really wonderful place, really amazing place. I retreat like this for many years ago. I never met the, the, the, the place like this, the retreat place like this. The really perfect place. So I don't like to spend your time without mindfulness, without self-awareness all the time. Yeah, really amazing place. Please try to observe the mindful action mindful walking, mindful sitting, mindful sleeping, and mindful awaking. And, uh, and you will perfect immediately under seven days. Thank you so much.